Book 2 Si si pcet Dyzet e shtatë. Kanë të rrimë tua dhe në tangë. Përgatitjet për udhëtim. Përgatitjet për udhëtim. Të duhen shami hundësh, sapun dhe një gërshërë thonjsh. Kun tong shaj hwi, prang si fan, la ja si fan. Të duhet një krëhër, një furçe dhëmbësh dhe një pastë dhëmbësh. Të duhet një krëhër, një furçe dhëmbësh dhe një pastë dhëmbësh.